kamo sreće da sam se Bogdom za ovaj život pripremio. Tog dana Allah s.w.t. će sedam kategorija ljudi da spasi. A oni koji se budu bojali stojanja pred svojim gospodarom i svojim strastima budu zabranjivali heva, strasti, alkohol, drogu, bludi, te stvari, njima je džennet.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 Po pitanju mene što se mene tiče, to ne bude kao oporuka, ja tako? Možda se više nećemo ni vidjeti, ni čuti. Međutim, na vama je da ponesete ovu stvar i da kad dođe trenutak koji će se desiti, da vi se sjetite ove stvari u pozitivnom kontekstu, da ne budete od onih, kao kaže Allah s.a.v. Jevme izijete zekeru l'insanu enna lehu zikra jakulu ja lejteni kaddemtu li hajati da ne budete vi ili isto i ja od onih koji će reći tog dana će se čovjek sjetiti međutim našta mu je sjećanje tog dana i kad taj čovjek kaže kamo sreće da sam se Bogdom za ovaj život pripremio pa Allah svatava molim da budete od onih koji će primiti poruku i uzeti, i i nastojat da se Allahom voljom spasite. Dakle, odlučio sam da govorim o događaju koji će se dogoditi sigurno, bez imalo sumnje, isto kao što je istinita činjenica da smo mi ovde, isto tako taj događaj se desit, bez imalo sumnje. A ovo je događaj gajba, je tako, događaj gajba i on je vađiv da mi muslimani vjerujemo u gajbi. Jer prvo što je došlo u Kur'anu, je tako, kad počinje sura Al-Baqara, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب Allah sam tala ovdje prvo spomenje oni koji vjeruju u gajb. Ovo je stvari gajba, je tako, i hadis koji ćemo objašnjavati, jeste hadis koji bilježe uh, Buhari muslim, dakle u njegovu vjerodostojnost nema upitnosti. Allah sam tala će na sudnjem danu gospodar istinski skupi sve ljude, je tako? Al awwalin wal akhirin. Prve od Adema alej selam i oni koji će doći do sudnjeg dana. Sve će iskupiti na jednom mjestu. Zašto će biti sudnji dan? Kaže Allah na talu Kur'anu. Li Lijerzi alladine esau bima amilu wa jerzi jeladine ahsanu bil husna. Zato je sudnji dan. Da bi Allah zločince kaznio zbog onoga što su radili. I da bi Allah najljepšom nagradom nagradio one koji su dobra djela činili. Zato je sudnji dan. Zato je sudnji dan. Sudnji dan koji je Allah subhanahu ta'ala odredio da bude, kaderom ga odredio da bude dug. Da se ljudi napati na njemu. Dan na kojeg nas Allah subhanahu ta'ala u Kur'anu stalno upozori, upozorava. I dan na kojeg nam Allah subhanahu ta'ala naređuje da se za taj dan pripremimo. Kaže Allah subhanahu ta'ala Ja ejuhan nas utaku rabbakum inne zalzalate saati šeju navim jevme taravneha tadhelu kullu murdijatin amma erdat wa tadau kullu zati hamlin hamleha وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد Allah sam tala ne kaže ja, ja jole vene amenu, nego ljudima, o ljudi gospodara svoga se bojite. Zaista će potres kada smak svijeta bude veliki događaj biti. Kad se desi, tog dana će ona koja doji, dojlja, dojen će svoje da zaboravi. Zaboravit će za njega. Ono koje je najdraže i ono kome ona najviše pažnje poklanja u trenutku dojenja i ono koje je najviše potrebno za njom, kad vidi majka sudnji dan, smak svijeta, zaboravit će dojenče svoje. Baci će ga. Tog dana će svaka trudnica plut pobaciti. Zbog strahuta koji će vidjeti. I vidjet ćete ljude pijane. Međutim, neće biti pijani, nego će kazna Allah s.a. biti žestoka. Nego će kazna gospodara svoga biti žestoka taj dan kako stoji u predajama od poslanika Muhameda sallallahu alaihi sallam približit će se sunce stvorenjima na jednu milju. Koliko mi znamo da je milja 1 km i 600, je tako, km i 600, približit će se pa će ljudi u tom stanju da budu 50.000 godina spram svojih dijela. će u znoju spram svojih dijela. Fa minhum men yakunu ila kaybih. Pa će ljudi biti u znoju do članaka, neki minhum. Neki od njih će biti ila rukbetehi do koljena. Neki od njih će biti ila hakovehi do pojasa. Neki od njih će dolaziti im do usta. Ispinjaće se do usta. Ili kao što je, što je u hadis poslanika sallallahu alaihi sallam Ja reku nasu jomel kijameti hatta jedhebe arekuhum ila lardi sebi'ine zira'an ve juđimuhum hatta jebluga azanehum ljudi će, se, ljudi će biti u znoju na sudnjem danu do, do te mjeri da će se zemlja nakvasiti pa će biti u zemlji 70 lakata da se dobro natopi. Hm? I bit će dovoljte da će se gušiti u znoju da će im dopira do usta. 50.000 godina. Međutim, ima jedna skupina skupina ljudi koje će Allah subhanahu wa ta'ala sačuvati. Na tom danju, da ne budu u tom stanju, Zato sad predstavite ovaj, zato sam napravio ovaj tako uvod da znate kako će biti stanje i Allah subhanahu wa ta'ala će određene kategorije ljudi da spasi. Kaže poslanik sallallahu alaihi sallam Seba'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu Imamun adlun Shabun nasha fi ibadati Allah Rajulun qalbuhu muallakun bil masajid رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه رجل دعته امرأة ذات مال ومنصب فقال إني أخاف الله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففادت عيناه Tog dana Allah s.w.t. će sedam kategorija ljudi da spasi. Evo bi od mene vam poruka tako. Da se tražite u jednoj od ovih skupina. I da kad bude trebalo da se sjetite, da se sjetite onoga zbog čega ste se trudili, je tako? Da razmislimo o dijelima, da razmislimo o dijelima ovih sedam kategorija, koja su to dijela, koja su im kaže, stavila u obavezu da im Allah smatala dadne tu nagradu. Međutim, ništa nije lahko, je tako? Allah smatala nudi ovu veliku nagradu. Ništa nije lahko. Prva, al awal al imamu al adilu. Pravedan vladar. Ima dvije kategorije ovog vladara. Pravedan vladar. Osnovna i glavna karakteristika ovog vladara jeste da sudi po pravdi, da sudi po istini i da se kloni strasti, da ne slijedi strasti. Navodimo dokaz, kaže Allah s.w.t. Ja da vudu, inna ke halifetan fil arda, fahkum bejne nasi bil haq, vela tete bil heva, fa judille kan sabili Allah, inna ladhina jadilnu nan sabili lehum azabun šedidu bima nesu, eh, lima nesu jevma l'hisab. Nam. Allah sam kaže, o Davude, mi smo te učili namjesnikom na zemlji. Pa sudi ljudima bil hak u to vrijeme prema te vratu. Ovdje govorimo, braći svakvjera, je tako, islama i šarijeta. Je tako, sa, sa, te, sa temelja. Sudi ljudima bil hak po istini. U, u onom slučaju po te vratu, danas po Koranu, je tako. I sad druga stvar, zabrani, nemoj da slijediš svoje strasti ako bude slijedio svoje strasti, odvešće to da Allahovog puta. Odvešće to da Allahovog puta. A onaj ko skreni sa Allahovog puta, njemu je žestoka kazna. Zato što je zaboravio dan obračuna. Dvije, kad dvije, ja tako, dvije osobine, da se sudi prema istini, ovo je, braćo, teško, nije lako, ja tako, da se sudi prema istini, po Koranu, pravedeno, ja tako, i da ne slijedi svoje strasti. Hm? I ova ima, Allah s.a. mu naređuje, inna Allahe je amorukum, أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين bil adl. Allah subhanahu wa ta'ala vam naređuje je tako pri svega ovim je tako imamima naređuje da emanete je tako da odgovorne stvari povjeravate onima koji su dostojni za te emanete nemoj da vas rođak što se danas dešava na batil ovo je batil koji je kompletan sistem je tako pa se daju položaj onima koji nisu dostojni za to ovdje Allah sam tala zabranjuje i naređuje ovom imamu da povjerene odgovorne emanete daje onima koji su dostojni za to. Je tako? I onda kaže poslanik sallallahu alaihi sallam Innal muksitine inda Allahi ala menabire mi nur ala menabire mi nur an jemini rahman vakilta jedihi jeminun ellezine jadiluna bil haq ellezine jadiluna fi hukmihim wa ehlihim wa mavalu kaže poslanik sallallahu alaihi sallam zaista će oni pravednici. Ovdje kist va adl ima razlika ovog glagola kist, uh, ove riječi kist va adl u arabskom jeziku. Inel muksitin, oni muksit je onaj, kist je potpuna pravednost. Da bude pravda potpuna. A adl znači kad imamo na vagi onaj mizan, je tako? Pa se važa, va, vaga, je tako? Nije to potpuno, je tako? Ne znaš ti sad, je tako? Je to u bocu. Međutim, on kaže, inel muksitin, moraš da budeš potpuno pravedan ne smije kod tebe da pri, pri, pre, preovlada tako pristrasno za nekog ili predrasno da protiv nekog, je tako, nego da, da sasluša stvar i da presudiš kako treba, je tako. Inel muksi tine, zaista će ti pravednici kod Allaha subhanahu wa ta'ala biti na minberima od nura. Sad zamisli minber od nura, ovo je naš minber, je tako. Zamisli sad dole sudnji dan i hal onih ljudi ovi pravednici će biti na minberima od svjetla. Pored Allaha subhanahu wa ta'ala. Ko su oni elevine jadilu na fi hukmi? Oni koji su pravedni u svojim presudama. Nije samo ovom, je tako? U ehlihim i svojim porodicama. I nije samo svojim porodicama. U ema velu i u svim onim zašto, zašto uzmu odgovorno da se brinu u određenim stvarima. Za sve što pre preozmiše manet. I u tome moraš biti pravedan. Je tako? Ovo Allah smatala obećava pravednicima. Međutim, borba za vlast, stalno borba za vlast. I jedan od sebe je rušenje islamskih država, rušenje islamskih džemata je borba za vlast i nedostatak i mjetka, nedostatak para. Ovo sad ovih taguti, ali da im spletke njihove onaj podplete, je tako da okrenje protiv njih. Je tako, jedan od glavnih ovaj, razloga rušenja svega je te dvije stvari, borba za vlast, borba za vlast, borba za ovu, borba za ovu. A onaj ko ne bude pravedan, kaže poslanik sa sallam, ma min abdin, jestar'ihi Allahu ra'ijetan, jemutu jevme jemutu vahu agašun li ra'ijetihi illa harram Allahu alihi ljanne. Nema ni jednog roba. Ne postoji ni jedan rob kome Allah subhanahu wa ta'ala da u emanet jedan je tako, podanike. Je tako, nije bitno koji je to broj podanik je neodređeni član došao i taj sad kome je tu dato na povjerenje umri i on na dan kada je umru varuje svoje podanike nije bio pravedan prema njima šta ćeš veći je kazni je tako Allah kako on poslali sa selem illa haram Allahu alaihi džene Allah mu je učinio dženet harama neće taj ući dženet a tolika borba je tako tolika borba daj daj daj a nisu svjesni je tako šta znači taj položaj Ovo je prvi el imamu el adilu. Imam adil. Mi se mjerimo tu tako. Od nas iksiramo tu. Iksiramo se tu. Nema nas, idemo dalje, ali tako. Druga šabun, neša fi ibadeti laj. Mladić koji je odrastao u pokornosti, Allah uspana ta'ala. Odma ovdje se vidimo, ali tako, i tu se križamo, jer većina nas u džehlu provela svoje djetinstvo. Ovo djece što naše ima, Allah, Allah molim da budemo mi sebebom, njih, da, je Allah uputi. Mi moramo biti uz njih, oni moraju biti uz nas da bi odrasli u ovom razvoju, u ovom razvoju koji Allah Santala voli, je tako? Nevjernici ga ne vole, mi ga volimo i trudimo se da odgajemo našu djecu u tako, pokornost Allah Santala. Međutim, ovdje je potrebna pomoć Allah Santala i molimo ga da pomogne nam u tom odgoju. Allah Santala je ovom dječaku, je tako, moramo i podučavati, dao je tako da zavoli dobra djela. Da zavoli dobra djela, omilio mu ih da čini dobra djela. I učinio mu da mrzi loša djela, da ih ne voli. I pomogu mu Allah smatala da ih ostavi. Je tako? Sačuvao ga Allah smatala u danas gdje su milijarde ljudi u gafletu, u zavludi. On pokoran Allah smatala. Allah subhanahu wa ta'ala ovaj razvoj hvali u Kur'anu. U suri Al-Kahf kaže Allah subhanahu wa ta'ala Innahum fitjetun amenu bi rabbihim vazidnahum huda. وربتنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ovo je tako, će biti onaj, kaže Allah s.w.t. Oni, oni, oni dječaci su bili pećini, je tako? Oni su bili dječaci, mladići. Vjerovali su svog gospodara, gledaj se, vjerovali su svog gospodara. I mi smo im povećali njihovu vjeru. I učvrstili smo njihova srca kad su svom narodu rekli, naš gospodar je gospodar nebesa i zemlji. Naša djeca moraju da znaju koji je gospodar. Koga obožavaju, je tako? Da kažu naš gospodar je Allah. Je tako? On dala sam tada spomen da je učvrstio njihova srca. Koliko nas možda velikih ne zna čovječe kome robujemo u gafletu, u nemaru. Znači moramo da se traznijemo, je tako? Da djecu na tom putu odgajamo i da znaju ta djeca da će biti pitana, njihove babe prije svega, i oni da će biti pitani. Kaže poslanik sa sallam, iktanim hamsen kable hamsin, i uzmi kao ganimu, petero prije petero, še babe ke pa-", kable haramik. Uzmi kao plijen, iskoristi svoju mladost prije starosti. Laferaga ke kable šugulik i iskoristi svoje slobodno vrijeme prije zauzetosti, kad budeš zauzet, gotovo je, sad učite. Sad se zalažite za te stvari. Sad to iskoristite. Lahajateke kable meotike. Iskoristite svoj život prije smrti. Lasihateke kable sekojmike. Iskoristi svoje zdravlje prije bolesti. Kad si bolestan, gotovo je. Je tako? Laginake kable e, fakrik i tvoje bogatstvo prije siromaštva. Ovi te stvari iskoristimo. Ima na svih tu, svih tih kategorija. Allah smo to da nas pomogne da iskoristimo ove stvari. Treća stvar, ređunun kalbuhu muallekun bil mesađid. Može misli neko da se prevari da ovo jest ja sam taj. Možda ima taki, ali ja sam taj molim da, bude, da budemo taki. Čovjek čije srce zakačeno za meščit. Je tako. Prijevod, ima stvore tako, el ale, zakvačak. Pa je bio jedan student uh, utuz na medicinskom fakultetu, na biologiji, jedan profesor sa pravnog fakulteta, sa tog fakulteta, kaže ne mogu nikako da nađem odgovarajuću riječ za plod kad čovjek spava sa ženom pa kad imaju odnos pa kad se zakači ovaj, kad se dođe do spoja tako, muške plodne ćelije sa ženskom plodnom ćelijom kaže ovaj jedan moj ahbav kaže to je zakočak to ti je alef nešto što se zakači kaže nisam čuo nikad bolje kaže de, riječi jasne za tu stvar el alef nešto što se zakači E zašto je došlo ovdje u hadisu el alek? Onaj ko se zakači za meščit i njemu je meščit kuća. Je tako? Kad izađe iz meščida, jedno čeka da se vrati u meščit. Zašto? Zašto je meščit Allahova kuća? Je tako? Allahova kuća, onaj ko dođe u Allahovu kuću, posjetio je, tako, došao u goste svojom gospodaru. Allah subhanahu ta'ala ima li boljeg srca od tog? A kaže poslanik sam sallam, el meščidu bejtu kulli tekijin. وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بروح ورحمته Uvel dževazi ala sirati ila ridvanila ila dženne. Mesčid je ovu, ovdje naj, nekako, nije da izazva nikog koji je tako, ali ovdje i vaši špijuni, polcajci, on to ne mogu osjetiti. Munafici, nevjernici, ne mogu to osjetiti. Ovo osjeti samo ovaj koga poslanik sa sanom opisuje. Kaže, mesčid je kuća svakog bogobojaznog. Mutakinina, onaj ko radi ono što mu Allah naredi, nije šefovi što mu naredi, pa dođu, pa tu presluškuju, uhode svakog bogobojaznog ovo je tako kuća. Allah se obavizu za garantovu. Ovo oni ne mogu osjetiti. Onaj ko dođe, ko učini da mu mešćin bude njegova kuća rahmet. Milost. Odušak. Da mu je lijepo. Je tako? Allah subhanahu ta'ala mu garantuje obavezu da će ga na tom putu podržat da bude na pravom putu i da istrajava na pravom putu Allahomu zadovoljstvu i ka, ka džernetu ko uzme mešći da mu bude njegova kuća. Kaže Allah s.w.t. Innama ja'amuru mesajid Allah men amene billahi wal jom il ahir wa kame salate bate zakat wa lem jahše illa Allah fe asa u lajke jakun minel muhtedin. Allah s.w.t. kaže zaista ovu glagol amere ja'amuru znači jedan profesor Allah go puti pomogu da vam svako dobro objašnjava ovaj glagol amere ja'amuru znači to ti je kaže isto kad dođeš u pustinju U pustinji je pjesak, jer tako nema ništa na, na tom dijelu. Dođe čovjek sa svojom ženom i tu osnije život. Napravi se kućicu, zasade malo kupu, malo životinja, jer tako, dadnu život tom mrtvom predijelu. Jer tako, kako Allah sva tala daje ovdje slikovito, jer tako, oni koji zaista Allahove kuće održavaju u ovom smislu, jer tako, oni koji vjeruju Allaha i sudnji dan, i obavljaju namaz i daju zekat, jel tako? I ne boje se nikoga osim Allaha. Allaha molim da budemo od ovih. Da se ne bojimo nikoga osim Allaha svana Oni su na pravom putu, kaže Allah svana Kaže Allah svana I listu hadis poslanika sallallahu alaihi ve sellem kaže Men gada ilal mesjid au raha e'adde Allahu lehu, lehu fil jenneti nuzulen نزلا كلما غدا يراها kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem onaj ko porani u mešćid ili krene naveče u mešćid Allah mu priprema doček u džennetu kad god porani i kad god krene naveče ovo su tri kategorije šala danas ima nakon drugog dijela u drugom dijelu hudbe أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين إنه هو غفور رحيم الحمد لله رب العالمين الآكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين nakon toga braćo u četvrtu kategoriju ulazi ređulani tehaba fillahi ičtema alihi wa tefarrak alihi dva čovjeka koji se zavolio ima Allah subhanahu u njegovu ime se sastajali u njegovu ime se rastavljali Ovo nije slučajno, zato što je od najvećih vidova, najčvršćih veza imana, da čovjek voli ume Allah smatala i da se čovjek srdi ume Allah smatala. Je tako? To su dvije glavne karike. Je tako? Allah smatala kaže, ja je ledi namenu. Me jer tada min kumandinihi. Fa seupe je'ti Allah bi kaumin juhibbuhu ويحبونه أذلة على المؤمنين وعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء Ovi koji vjerujete, Allah sam sam obraća, šta smo mi, tako, vjernici, alhamdulillah, je tako, Allah sam kaže, me jer tede min komandini, onaj ko se odmetne od svog dina. Je tako, nama Allah sam dao priliku, ako se od nas odmetne od dina, pa Allah će sigurno dovesti ljude, je tako, dovesti ljude koji će voliti Allaha i koji, koji će Allah voliti, koji će biti ponizni prema muslimanima, prema mu'minima, a bit će ponosni prema nevjernicima. Je tako? Borit će se na Allahovom putu. I na tom putu, putu se neće boriti, ni, bojite, ničije prijekora. Je tako? Zalike fadlullah, to je Allahov dar i blagodat koje daje. Allah sam da kome hoće. S ovog mjesta ga molim da učinim danas učinim od ovih. Da budemo od ovih, da budemo od ovih Allahovih robova. Ili kao kaže poslanik sallallahu, sallallahu alaihi sallam, men ehabbalillah, wa abgada lillah wa a'ta lillah wa mana lillah fakad istakmala al-iman onaj ko voli Allah subhanahu ono što je tako suština i nizan je lahovo zadovoljstvo je tako kako ćemo znati koje je Allahovo zadovoljstvo moram se truditi učiti je tako uči da znamo šta Allah voli šta Allah voli ti voliš je tako va ebga dalila i srdi se, jel tako, zbog Allaha. Ono zbog čega se Allah srdi, da si ti srdiš, jel tako. Men ea dalila, ona ko daje ume Allaha, znaš da je hajr, Allah to voli, dadneš. A da ako znaš da nije dobro, da Allah ne voli, ne daš. Taj je potpunio iman. Allah smo tamo onda nas učinio od onih koji su potpunog imana. I isto tako kaže sallallahu alaihi sallam. Wallazi nafsi bi jedihi, la tedhulu džennete hatta tu'minu. Wa la tu'minu hatta tehabu. Ela idullukum ala še'in iza fealtumuhu tehabebtum. Efšu selame bejnekum. Kune se Allah poslanik sallallahu alaihi sallam tako mi onoga u ruci moja, moj život, moja duša. Nećete ući u džennet. Negira poslanik sallallahu alaihi sallam. Nećete ući u džennet sve dok ne budete vjerovali. A nećete vjerovat sve dok se ne budete međusobno volili. Hoćete da vam ukažem na stvar? koju ako budete radili, volit ćete se. Širite selam među sobom. Recept je tako, selam. Međutim, ovaj selam zabrani državne službe, sve zabranju selam. Je tako? Međutim, ne mogu nas zabraniti naša, kad, kad se vidi brat, dva brata da se selami, da, širimo, da širimo selam među sobom. U stvari, ovo je uslov da bi vjerovali, a uslov dženeta je tako da vjerujemo. Je tako? Subhanallah vezano za ovu dvojicu je tako ovo je od osobina kad čovjek osjeća slast vjerovanja naša vjera ima slast jedna od tri svojstva je tako jeste da čovjek voli čovjeka i slučivo ima lasna tala, ne voli ga radi, radi dunjaluka ili nečeg. Kaže u ovom pogledu poslanik sallallahu alaihi sallam obraćaju se ljudima ja ejuhan nas tri narede poslanik sallallahu alaihi sallam kaže isme'u, dobro čujte, naređuje wa'qilu, uključite sad mozgove svoje. Wa'alemu i znajte enne lillahi ibaden da Allah ima robove lejsu bi embijae vela šuheda nisu poslanici i nisu šahidi jadbituhumul embijae vela šuheda zavidjet će im i poslanici i šahidi ala međalisihim kurbihim in Allah subhanahu ta'ala zavidjet će im na položaju na međalisihim na položaju i na blizini kod Allah subhanahu ta'ala فجاء رجل من الأعراب من قاسية ناس وألوى بيديه وقال يا نبي الله ناس من, من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يقبتهم الأنبياء وشهداء إن أتم لنا أو صفهم لنا Kaže, ustane čovjek, dođe čovjek jedan od zarapa tvrdih ljudi, koji su tvrdi i koji mogu da ustanu lako, tako da kažem što, ovo poslaniče, kažeš ljudi, nisu poslanici, nisu šahidi, a zavidjet će im poslanici i šahidi na mjestu kod Allah s.w.t. Opiši nam i ko su oni. Fa surra vlačko ne s.a.v. Pa se kaže, razveseli lice poslanika s.a.v. li su alil arabi od pitanja ovog arapa kaže hum min afna'i nas wa nawazi al-qaba'il lam tasil bainahum arham mutaqarribatun tahabu fillahi wa tasafar oni su ljudi kaže nepoznati u svom narodu oni su ljudi nepoznati u svom narodu u smislu ne da im ne da im se položaj ne da im se posao je tako zanemaruju se nisu te ljude spojile rodbinske veze nego su se zavolili samo ime Allah. Bili su istinski prijatelji, nije radi dunjaluka. Je tako dunjalski veza i rodbinski veza. Jeda Allahu lehum menabire min nur jevme al kijame. Allah subhanahu ta'ala će im na sudnjem danu dat min bere od nura. Hm? Wa jeđa alu vuđuhehum nure. Učinit će njihova, njihova lica da budu u svjetlu. Dole su ljudi znaju, guše se njihova svjet, lica u svjetlu. Je tako wa yaj'alu thiyabahum nura učin će njihova odjela svjetlom yafsa unasu yawm al-qiyamati wa hum la yafzaun hum awliya'u Allah la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun Lju, o, feza, jefse, znači strašno se bojat neče. Ljudi će na sudnji dan će se toliko bojat. Oni se neće bojat. Oni su Allahovi štićeni, se njih Allah čuva la haufun alihim za njih neće biti straha i oni ni za čem neće tugovati. Allah smo tala da budemo od ovih. Allah smo tala da budemo hlad vaša mlasti Boga. Peta kategorija su ljudi rađulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin fa qala inni akhafu Allah čovjek koga pozove žena međutim nije vraćao bilo kakva žena jeste ono svaka žena žena međutim on tuđa tako, poslanik sa selem izuzima ovu je tako ženu koja je lijepa i bogata je tako šta još čini veći, veću fitnu iskušenja tako lijepa i bogata svoje ima, imetak troši na uljepšavanje ne radi je tako ako ćemo tako da to sve predstavimo tako tu sliku je tako troši svoje na uljepšavanje svoje je tako i nije samo je što nego bogata je lijepa odna fitna veća je tako svi ljudi oči je tako oj da ime da se ja da se tu ali mušterim je tako I šta je još veća fitna, neće ona njih, nego ona će tebe. U posebnim situacijama, desi se situacija, ti miskin, ko što Jusuf, ali i selam, hajde sad, ko da se spasi? Je tako, samo onaj kome se Allah snaha smili i ko bude imana toliko debelog, toliko dubokog imana, da može da kaže in nije hafula, da mu razum proradi. Međutim, taki su rijetki, je tako. Međutim, ima robova taki, Allah sam tala obećao tu nagradu i taki će ljudi biti. Za nje Allah s.w.t. slično njima kaže وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَنَّ سَانِ الْهَوَا فَإِنَّ الْجَنَةَ هِيَ مَأْوَا A oni koji se budu bojali stojanja pred svojim gospodarom i svojim strastima budu zabranjivali heva, strasti, alkohol, drogu, blud i te stvari, Allah im je priredio žennet. Njima je žennet. Ima još neke predaje, spominju se za ove. da je bio primjer, je tako? Da je bio primjer oni trojice koji se slonili u pećinu radi kiši, pa kad je palo na stijena, jedan poznata predaje, da je treći onaj koji je došao, kad je tražio imu svoju amidžišnu i rekao, bila mi je draža od svih žena, volio sam je najviše na svijetu. Ona me odvijala, nije htjela. Pa je bila glad, pa je ona došla, je tako? Pa sam joj ja dao, ne znam, nija, sto zlatnika. Pristala i kad sam legao na nju, bukvalno što je u hadisu, kad sam bio između njene dvije noge, Onda je rekla, o Allahov robe, nemoj da mi uzmeš hatem, ono što je zatečačeno, bez prava, o me i, u, jel tako, kaže, pa sam se ustuknuo. Ustuknuo sam se i ostavio sam je zlatnike koji sam je dao. Gospodar moj, ako sam ovo učinio zbog tebe, otvoni ovaj kamen, jel tako. Znači ima ti ljudi koji su uradili, jel tako, pa se kamen onaj otvonio. Dakle, ima takih ljudi. Allah smatala, molim, da nas učini od crnorti koji će biti u hladu vaše milosti Boga. Sljedeća kategorija je, uh, ovo isto izgleda lahko, međutim, onaj, došlo je u ovom obliku, sigurno nije lahko, rađelun te sadeka bi sadehatin, čovjek koji dijeli sadako, Ah, fa, pa sakri tu sadaku. Je tako? Da ne vidi lijeva šta je desnica u, u, u dijela, je tako? Da ne znaš, je tako? Da ne vidiš od sebe. Allah subhanahu će nagraditi, jer tako ima puno ljudi koji djeluju sadaku. Puno. I Allah će ih puno nagraditi. Međutim, ovdje Allah smatala izdvaja ovog koji dijeli sadaku. Zašto? I nije samo što ga izdvaja, nego mu daje ovu nagradu. Zašto? Zbog iskrenosti njegove sadake. Kaže Allah s.w.t. In tubdu sadekati fe ni imna. Prelijepo je kad dajete sadaku javno. To je prelijepo. Odmah nastavka je ta. in tuhfuha va tuhtuha fukara. Va hua hajru lekum. A da je sakrijete i da date dadete miskinima fukari, to je bolje za vas. Allah s.a. će vam prosti grijehe, vallahu, bima, e, e, e Allah s.a. zna ono što je obaviješteni ono što vi radite. Je tako? Ovo je lahko. Pa vježbajmo se, je tako? Savjetujemo se, vježbajte svoj nes, je tako? Ne zna insan kakav je dok se ne nađe u određenoj situaciji, kako će postupiti, je tako? Ovo ću šareti, je tako? Da se tražimo ovim kategorijama, ovo je za njega. Ili recimo, kaže poslanik sallallahu sallam, sadaka tu sirri, tut fi ugada rabbi. Tajna sadaka. Da udjeliš tajnu sadaku, gasi srđbu tvoga gospodara. Da se Allah ne raseri i rasebe. Počiniš nekad da grije, ja tako, počiniš grije, što izaziva srđbu Allah s.w.t. Udjeliš tajnu sadaku koja gasi to, to, to, to loše dijelo i gasi srđbu Allah s.w.t. s.w.t. s.w.t. s.w.t. Tako, međutim, ove stvari teške. Zašto u svakom ajetu ili nešto u borbi, u borbi na ovom putu, prvo je tako, udjeljujte mi. I onda Allah smutala uvijek na kraju skoro kaže Oma tom ti kufi i ti se bila I uvafa ili ikom, ono što udijelite na, na lavom putu, na lavom putu, nadoknađe vam se. Oma tom latu samo, neće vam se nepravda činiti. I sedma kategorija, sedma kategorija, ovo isto braćo teško. Ređulun, zekjer Allahe, halijen, fefada taj nahu, čovjek koji se sjeti Allaha. Sam. Ne može to biti u namazu, plaćemo, jel tako? Sam, kad čovjek ne zna, kad zna da ga niko ne vidi. Samo Allah subhanahu wa ta'ala, pa se sjeti Allah subhanahu wa ta'ala njegove veličine i njegove, dobro, njegove dobrote prema tom robu. I od tog roba koji jedva čeka svog gospodara, da se sretne sa njim. Pa u tom trenutku pusti suzu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala za mu'mine. Ovo je vraćaj da se naježi svaki od nas jesmo mi od mu'mina, je tako, kaže Allah s.w.t. Innamal mu'minun, samo su mu'mini, nisu drugi mu'mini. Innamal mu'minun allazina iza dhukira Allahu vajlet kulubuhum, wa iza tulijet alaihim ajatuhu zadethum imana, wa ala rabbihim je tevekelun. Samo su mu'mini, ne postoje drugi, mu'mini oni koji se, kada se Allah spomini, vajlet srca zadrti zadrsti srca vojiza iza lijeta lihim i kada im se čitaju njihovi ajeti za defum imana ti majke povećavaju iman i oni se naslu gospodara oslanjaju isto kaže poslanik sallallahu alaihi sallam i žal sad ćemo završiti Ajnani la temesehu menna. Dva oka neće dodirnut vatra. Ajnun baket min hašjetillah. Oko koje je pustilo suzu i poštovanja prema Allahu Teala. Ovaj hašijet on braćo dolazi i ne može doći nikako drugačije u arapskom jeziku osim sa znanjem da čovjek spozna Allaha pomoć njegovih lijepih imena i savršenih svojstava, da spozna Allah s.w.t. jer haš je ovdje došlo da znaš sa znanjem. Innema jahšallaha min ibadihi ulema. U ono došlo tako. Samo se Allaha boji od njegovih robova ulema oni koji su učeni, ne morali, oni koji su spoznali Allah s.w.t. Znači, ovo potreba je tako da učimo o Allahu, o našem gospodaru, da bi ga spoznali, bojali ga se, željeli da idemo njemu. I drugo oko jeste va'ajnun batet tahrusu fi zabilillah i oko koji probdije noć na straži na Allahovom putu. Ili ko zna traži treću smjenu? Čovjek se pripremi za treću smjenu spava po dan, radi ode se do jutro. U dva, u tri ujutro kad ga uzme da spava, ne pomaže vam baš ništa. Je tako? Znači, nije ništa lako, je tako? Allah smo tala onda olakša. Allah smo tala molim da olakša. Allah smo tala upozorava i prijeti žestokom kaznom. Fadajlu lil kasjeti kulubuhum min zikrilla. Ulaike fi dalali mobid. A teško se onima čija su srca okrutna kada se Allah spomeni kada se Allah spomene, teško se onima čija su srca okrutna. Oni su u zablodi. Allah s.w.t. molim da nas učini od one sedmorci koji će biti u hladu vaša milosti Boga. Allah s.w.t. molim da istajemo na pravom putu. Allah s.w.t. molim da nas učini od onih koji se ničije prekora neće bojati. Allah s.w.t. molim da uputi naše žene, našu djecu na pravi put da budu, da budu naši pomagači na Allahovom putu, a nije da nam budu i oni prepreka, da nam smijetaju, da nam postavljaju zamke. Allah s.w.t. molim da zbliži naša srca, ujedi naša srca na istini. Allah s.w.t. molim da pomogne islam muslimane svugdje u svijetu. Allah s.w.t. molim da pomogne svoje najbolje robove koji su danas na planeti, a to su mođahide na Allahovom putu. Allah s.w.t. molim da ih pomogne svoju pomoći. Allah s.w.t. molim da pomogne mođahide koji se bore na Allahovom putu. Allah s.w.t. molim da pomogne muđahide koji se bore na lavom putu. I posljedno da bude, alhamdulillah, rabbi lalamin, uvijekom i